I'm glad to welcome you. А, ну, как сказал Слава, от котлетки я бы не отказался. You know, and as, as Slava has mentioned, I wouldn't really mind uh, you know, having a cutlet. У кого уже желудок начал uh, готовиться к обеду? Are your stomachs ready for cutlets? Like for meat? Ugh. На самом деле, я вот сниму часы специально, чтобы следить за временем. Сколько my... времени примерно, Слава? Watch off, uh, чтобы мы не, это, just... не пропустили обед to, to uh, be actually aware of the time so that we don't miss lunch because lunches are so important in our lives. Ну хорошо. Okay. А, 35 minutes minimum. Ну, друзья, на самом деле вы помните, какая тема, на какую тему вообще мы проходим сейчас, э, вот как Церковь Надежды, каждое воскресенье, да, мы стремимся э, как-то коснуться этой темы. Dear friends, Общая такая линия, какая у нас? do you remember what is the main topic? The thing that we've been talking about, um, I mean, the, the theme that we have um, coming through our uh, messages this month. Ну, Do you remember? No. Anybody, please? Александр. Sasha. some- Uh, что- Да, да, что-то в этом роде, Разрываем правильно. цепи, да, примерно про это. На самом деле, Sasha knows because he мы, puts up говорим, slides every мы говорим о свободе. Yes, we are talking about freedom, you know, breaking free. В прошлое воскресенье, а, вы помните, Слава, ой, не Слава, Ханси как раз, э, говорил о том, что нам нужно освободиться от того, что мы все время боимся быть непринятыми. Do you remember that last time, I think it was Hansi, who was saying that we're always afraid of being not accepted. Бог принял нас. But God has accepted us. На самом деле, одна из цитат, которая была в прошлое воскресенье, очень ключевая для всей этой серии проповедей. One of the quotes that uh, we saw last Sunday was actually a key quote for this whole series of messages. Иисус сказал, что если вы познаете истину, то истина освободит вас. Jesus said, if you know the truth, the truth will make you free. И сегодня мы просто продолжим познавать истину. And today uh, we all will just continue in our, you know, getting to know the truth. И мы поговорим опять о свободе. And today we're going, going to talk about freedom again. Но поговорим о свободе в другом аспекте. But we will talk about freedom in another way, you know, И in another сегодняшнее aspect. наше время будет супер практическим. And today our time is going to be super practical. Слава уже упомянул, что я работаю с молодежью. Well, Slava has already mentioned that I'm working with the youth. Уже на протяжении почти 20 лет. Uh, well, it's been for about nearly 20 years that I've been working with the youth. Хочу вам рассказать историю одной супружеской пары. I want to tell you a story of one married couple. Um, их зовут Гриша и Галя. Они so живут в Санкт-Петербурге. Their names are Grisha and Galia, and uh, they live in Saint Petersburg. Они познакомились, будучи студентами. They met up when they were both students. Галя приехала сюда из другого города, из маленького городка. And um, Galia came here from a little town. Гриша коренной санкт-петербуржец. you know, они познакомились в университете, потому что они оба, э, когда еще были до студенческих лет, они посещали церковь. And um, they got to know each other at the university, not because of their studies, but actually because they were they both attended churches in like their respective. И они стали Cities. участвовать в таком студенческом христианском клубе. Uh, and they became part of a student Christian club. Там они познакомились. So there После they met. окончания вуза они решили пожениться. And after they graduated, they decided to get married. И как это часто бывает, ну, они поженились, и как-то, знаете, работа, жизнь будничная такая, они немножко стали охладевать и немножко отошли от активного участия в церкви. And as it usually happens, you know, um, you get married and then it's work, it's home things, you know, things that you have to do at home, then business and all the sorts of stuff. Um, and they uh, sort of got away from the church a little bit, from the ministry, and they were not as hot and as burning as before. Но слава Богу, скоро он дал им двух замечательных дочерей, But thank God, and he- soon uh, God has given them two amazing daughters. и они поняли, что вообще нужно вернуться и укорениться в церкви, даже хотя бы ради детей, чтобы дети выросли в том вот а, наставлении, в котором они сами выросли. Uh, uh, at least for their children, because they wanted their daughters to grow up in a church and rooted in God. Гриша и Галя тогда стали все больше и больше активно принимать участие в церкви, их дети стали посещать воскресную школу. So Grecian Gala came back to church and they were so active in all the ministries and their children started attending Sunday school. И духовно они стали расти. And spiritually they started growing spiritually. А да, еще важный момент. And Гриша не they... просто заурядный эм, такой студент был. Он был очень головастый парень. But then another interesting thing about Grisha, he was a very, very clever guy. И вот он уже работает сейчас на одном крупном предприятии и продвигается. And he's working at a very, very um, good company, very like, prominent company, and he is going up. You know, и все в их семье замечательно. У них замечательная работа, хватает денег, у них э, участие в церкви, у них двое замечательных детей. And everything is amazing, just perfect in their lives, like everything you could wish for. You know, a great job, um, great kids, er- life is amazing, enough enough money for, for anything they want, and just they're working in church and serving in church. It's just great. И потом вдруг произошло что-то. But then suddenly something happened. Вы знаете, есть а, такие компании а, в Санкт-Петербурге, ну и вообще в мире, называются Headhunters. Well, you know, there are Такие парни, как Гриша, не остаются незамеченными. And such guys as Grisha, they never go unnoticed. Грише предложили работу в другой фирме. He was offered a job in another company. И получать совсем другие деньги. And uh, the salary would be on a completely different scale. Он вернулся домой к Гале, и рассказал эту историю. So he came back home to Gali and he said, "Can you imagine that?" Они стали мечтать. And so they started dreaming. Наконец-то они могут осуществить свою мечту. Yay, now we can have our come true. Галя приехала в Питер из маленького городка, you know, came to from a tiny, tiny town, где она жила в таком доме деревенского типа. Where she lived, you know, in a type house. А теперь у них будет достаточно денег, чтобы переехать где-то в ближайший пригород Петербурга построить большой замечательный дом. And they said, oh wow, we're gonna, we will be able to build our own house, you know, somewhere in the outskirts of St. Petersburg, like a huge, huge house. И одновременно совместить как бы вот такую загородную жизнь со всеми удобствами, и Гриша сможет ездить на работу в Петербург, and нет just, проблем. And just to have, you know, all of it together, you know, to unite um, living in a huge house, like detached house that is all yours, uh, but has all the uh, comforts, and also with a comfortable life and all the best things that you could get in a big city. And Grisha could go and work in, in the city. Детей можно будет возить на такси или нанять ра- роди- э, водителя, чтобы их отвозили в кружки или в школу э, в центре города, где есть хорошие школы. You know, we Э, could Это не hire проблема. Yeah, we could just get taxis maybe for our kids to take them to school, or maybe just hire a driver, and they and the driver will take them to school and to all their things and uh, events that they're having in the city. И так немножечко помечтав, они согласились, Гриша взял эту новую работу. And so, you know, having these dreams, they decided that Grisha would agree to that job and that he would take up that position, that new position that was offered to him. Он начал работать на новой работе. So he started a new job. Ему приходилось, конечно, гораздо больше работать, ожидания были большие, вечера были длинные на работе. Well, of course, uh, there were certain expectations of him. He had to stay up, to stay at work late, had to spend more time at work. Приходя домой, они обсуждали с Галей планы, как будет э, строиться дом, какие будут там размеры комнат, какие будут э, там кафель, обои и так далее. So when he came back home, uh, he and Galia they were discussing uh, how big the new their new house is going be, how big the rooms are going be, what стала, wallpapers they will have. Их жизнь стала очень напряженной. so their life was very intense and busy. Вскоре уже э, на самом деле Гриша и Галя а, заметили, что они только и делают, что постоянно ругаются друг с другом. And then very soon they noticed and they realized that the only thing they were doing was just having rows, you know, shouting at each other and quarreling. Естественно, что с такой нагрузкой на работе и с напряженностью и со стрессом они уже не часто думали, что есть возможность пойти в церковь. And when you take all of that into account, you know, uh, being really busy at work and doing all sorts of stuff at home and you're building a new house, they just realize that they don't really have a chance or even they don't have time to go to church. Так вот и вопрос. So the question is, Хорошо это было или нет? was it good or was it not good? Что Грише предложили вот эту работу. Was it good that he was offered that new job and that he took it? Как можно было здесь поступить иначе? could there be any other way, any other way they could behave, any other thing they could do? Вот этот момент решения, когда они обсуждали, что же делать дальше. So this point when they were discussing and thinking what they should do next. В Библии рассказывается об одном человеке, у которого тоже был момент решения. Uh, in the Bible, we also read a story about a man who also had like, a similar decision to make. А, в Евангелии от Луки 12 глава. So it's in Luke chapter 12. Здесь uh, говорится вот такими словами. And Иисус говорит. says. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия имения его. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассудил сам с собою. Что мне делать? некуда мне собирать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Ну, если вы по-английски читаете, то вы, наверное, уже успели прочитать. So if you read Пойдем in English, дальше. probably we won't just read in English, because you could have seen it probably on, on, on there. На on самом screen. деле, нужно понять, что такое житница. Uh, and then the thing for us to understand is what a barn is. А, в то время а, зерно это, естественно, было а, такое важное очень для проживания средство. Well, at that time, you know, the time that was written about here in the Bible, uh, grain was the most important thing to live on. И зерно это было своего рода не только хлеб, но и деньги. And grain was not just bread, it was money. Э, люди тогда не открывали счета в банке. You know, people never had uh, accounts in the banks. Но если они были богатые, у них было больше, чем достаточно. But if they were rich and if they had more than enough. Они могли просто сложить это в этой житнице. They could just store the grain that they had in that barn. И в данном случае у этого человека просто ну, получилось так удачно, что большой урожай – значит, у него есть возможность пополнить свой банковский счет. And for, the, for this guy, it was a good a good thing to have because he had uh, good crops, he had more grain than enough, and he could just, you know, top up his balance in the bank. Ну, чего тут плохого? Well, there is nothing bad in it, is it? И на самом деле, может, вы задавались когда-нибудь вопросом, почему Иисус так строго осудил этого человека? But then maybe you asked yourself a question: Why was Jesus so harsh with that man? И, может быть, вы думаете, вообще интересно, можно ли откладывать средства на потом, откладывать деньги? And then when you thought about it, but uh, like, um, more intensively, you could more carefully, you could think, well, is it good to save money? I mean, is it good to put you know money on an account so that money would sit there and you know be multiplied? Я думаю, проблема не с тем, что он решил построить житницы, которые больше. I think the problem was not that he decided to build bigger barns. Проблема с тем, как он пришел к этому решению. The problem was with how he arrived at that decision. Он пришел к этому решению как бы автоматически. Because he sort of came to that decision like automatically. Если есть больше зерна, okay, there is more grain, значит мне нужно больше житницы, then I need bigger barns. и тогда я буду отдыхать. and then I'll just, you know, have rest and have fun and be merry. И на самом деле то же самое произошло с Гришей и с Галей. And actually, the same thing happened to Grisha and Galia. Если предлагают работу с большей зарплатой, If you are offered a job with a higher salary, значит возьмем. then we just take it. What's the problem? Очень часто наша проблема в том, что мы, не задумываясь, идем на то, чтобы иметь больше. Very often our problem is that we go ahead without even thinking. We just want to have more. И вот в 15 стихе Иисус начинает такими словами: "Смотрите, берегитесь любостяжания". And you see in verse 15 what Jesus said. He says, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed." И здесь можно еще любостяжание перевести таким модным современным словом материализм. So all kinds of greed can be translated into modern language as materialism. Вы знаете, когда мы идем по жизни, мир постоянно нам предлагает больше. You know, uh, throughout our lives, the world offers us more. И more очень часто это больше нам доступно. And very often these things that are more, you know, they're available to us. И Иисус предупреждает нас. And Jesus actually warns us. Берегитесь. And he says, watch out. Освободитесь от этого материализма. He says, be free from that materialism. И вот это настоящая угроза свободе. And this is actually a danger and a threat to freedom. Которая подстерегает каждого из нас здесь сидящих. A threat that lurks, you know, somewhere under the bush on the way of every one of us. Независимо от того, мужчина вы или женщина. And it doesn't matter whether you are a man or a woman. Взрослый человек или ребенок. Whether you're old, если еще здесь сидят дети, or whether you are a которые child, не ушли, you know, if we still have children here, им тоже полезно послушать. Uh, you know, it's also good for them to hear that. На самом деле, вот это порабощение любостяжанием that, реальная угроза для всех нас. That in slavery, actually, in slavery by all kinds of greed is very dangerous. Давайте сейчас поразмышляем немножечко о том, как встать на путь свободы. Let us think a little bit about how we can be free from that. Позавчера мы с моей дочерью Алисой посмотрели фильм, новый фильм. Uh, yesterday my daughter Alyssa and I we went to see a new movie. Называется Jobs Империя соблазна. And it's called Jobs uh, in Russian it's like the Empire of Temptation. I don't really Наверное, в оригинале кто-то знает, как по-английски называется. ну, американский фильм, короче. original, but well, you might. Well, it's film about uh, Steve Jobs. Правильно. <laughs> ну, короче, классный фильм. Yeah. Well, и it, it was a great movie. Я не сто процентов уверен, насколько он исторический. I'm not really sure how like historically correct Но в начале Джобс со своим другом обсуждают, как назвать компанию. So at the very beginning, we could see Steve Jobs with his friend discussing how they could call their company, like how they could name their company. и они решают, он решает, назовем Apple, And they decide, and well, actually, he decides, well, let's name it Apple. то есть яблоко. Well, an apple, you know what an apple is, like that fruit that. И, и он говорит такую фразу, но э, это, это круто. Это как яблоко Адам и Ева, яблоко, что-то такое соблазнительное. And he said, oh, you know, this is cool. You know, apple, apple. Well, do you remember Adam and Eve? And there was an apple, like an apple of temptation. Well, there's some kind of uh, parallel in there. И на самом деле отсюда берется, значит, название фильма «Джобс. Империя соблазна». And, «Империя соблазна». And that is why, uh, well, the film in Russian it's called «The Empire of Temptation», because this was, yeah, the temptation. Интересное сравнение. Well, it's, you know, it's, it's a very interesting comparison. У кого в кармане сейчас iPhone? Who has an iPhone is in, in the pocket right now? Но а, на самом деле нет ничего плохого в айфоне. Well, actually, there is nothing bad with an iPhone. Но знаете, какие истории рассказывают? Когда выходит новый iPhone, они недавно как раз вышла новая версия. Uh, but there, there are just so many stories about iPhones and like Apple product. Like recently there was a new I- iPhone out. выстраиваются километровые очереди, like которые are, люди с ночи занимают. Like there are queues that are miles long, you know, of people, you know, taking places up in those queues, you know, The day before. И, а, значит, стоят в очереди для того, чтобы первыми в первый день купить новую версию айфона. And they are queuing. Why? Just in order to get a new iPhone the first day it's out. И а, недавно как раз к такой очереди подошла корреспондент, и она сделала такой быстренький мини-опрос среди людей в, в очереди. And recently, like, we, ha- we saw um, little uh, video video clip uh, of a lady who's a journalist, and she came up to such a queue and she made like a quick um, questionnaire. Like she asked people different questions. А, не, на самом деле один вопрос только. Well, actually, there was just one question, Но, but many answers. И вот во время этого мини-опроса она выяснила, что подавляющее большинство людей в этой очереди, у них в кармане уже есть предпоследний iPhone. So what she found out is that those people who are queuing, who are standing in the queue, they already have a previous iPhone in their pocket. Но предпоследний iPhone это не, не- уже не то. But you know, but previous Нужно иметь iPhone, самую последнюю the версию. previous one is not that much fun because it's it's old already. You need to have a new one. Вот она, империя соблазна в This. действии. Is the empire of temptation in action? Вы думаете, может быть, ну у меня нет в кармане айфона, значит, это... You might think, oh, psh, I'm, I'm I'm fine, I'm okay. I don't have an iPhone in my pocket or even at home or wherever. Для каждого эта с- империя соблазна работает по-своему. But you know, for everybody, this empire of temptation works in its own way. Может, для вас это модная одежда, Maybe for you, it's uh, some like branded clothing. может быть, это автомобили, Maybe it's cars. новые компьютерные игрушки. Maybe new computer games. Например, для меня это велосипеды. Well, for me it's bikes. У всех есть свои какие-то вот такие нюансы. Well, everybody has their own little things that they love. И возвращаясь к вот этому отрывку, о котором упомянул Джобс. And coming back to that um, что же произошло в книге «Бытие» с Адамом и Евой? Uh, «Бытие» третья глава. Не обязательно открывать, это просто очень понятная и известная история. Сатана сказал. So what did the devil say? Сатана сказал Еве, отвлеки свой взгляд от всего того, что у тебя уже есть look away from the things that you already have. И сосредоточься на том, что пока тебе недоступно. And concentrate on what is still not available to you. В этом на самом деле ключ соблазна, like который not, использовал сатана. Not yet available to you. And this is the key, the key of temptation that the devil used. И всякий раз, когда сатана приходит в вашу жизнь, в мою жизнь, он продолжает использовать этот же uh, эту же ловушку. And every time the devil comes into your lives, into my life, every time he uses that certain key. Он говорит, не надо смотреть на то, что у тебя есть. He says, Посмотри на то, что пока еще у тебя нет. Don't look at what you already have. Look at what you might have. Для того, чтобы нам начать путь к освобождению, нам нужно это понять. And in order for us to start on our way to freedom, we need to realize that. Знать, что сатана постоянно пытается поймать нас на этой лжи. We need to know that the devil is always, always trying to catch us, you know, like we catch fish. He wants to catch us on that hook of a lie. Ложь, как будто бы мы еще не имеем достаточно. The lie that we don't yet have enough. Пожалуйста, от- вот если у вас есть Библия, откройте или обратите внимание на экран. а, отрывок первое послание к Тимофею. If you do, if you have a Bible, please open your Bibles. If you don't, look, please look at the screen. And it's First Timothy. И я хочу прочитать шестую главу с шестого по седьмой стих, And или, может быть, по восьмой. Uh, chapter six verses six through eight. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Окей. Okay. Ну, no. Do, do you need to me to read it out in English, or you'll just read it Ибо- from the screen? Okay. ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Вот такая истина. Напоминает нам об the этом truth. Павел. And Paul reminds us of that truth. Мы пришли в этот мир ни с чем и ничего вынести не сможем. We came to this world with nothing, and we can't take anything out of this world with us. Очень важно это осознавать. And it is very important to understand that. куда мы гонимся, чтобы приобрести новый iPhone или новые компьютерную игру или why, другую одежду. Why are we running? Why are we rushing, you know, to get a new, brand new iPhone or maybe to get new clothes or или, maybe just to get new computer game? Или большую квартиру, больший дом, or если у нас уже есть. Bigger flats and or a bigger house than we already have. Павел говорит, великое приобретение быть довольным. You see, the Paul says, I mean, Paul says, thank you. Uh, wait, six. Um, yeah, but godliness with contentment is great gain. То есть сказать, у меня достаточно. Just, you see, that contentment, you know, and that freedom to say, I have enough. спасибо, Бог, за то, что ты мне дал. God, thank you for what you have given me. И на самом деле у нас с вами достаточно. And we do have enough. Может быть, вы думаете, ну, Михаил, ты меня не знаешь, у меня-то недостаточно. Это у тебя, может, достаточно, а у меня нет. Maybe you will say, well, you know, Mikhail, you don't really know me. Maybe you have enough, but I don't have enough. Ну, я согласа- соглашаюсь с тем, что я не знаю материальную сторону вашей жизни. Well, I agree that I don't really know the material side of your lives. Но я делаю такое предположение, тем не менее. But I would still make that suggestion. Иисус сказал, что значит достаточно. Because Jesus said what is enough в 6 главе Матфея so it's in 6. мы можем прочитать такое, 26 can... стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде, что заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался, как всякая из них. Иисус говорит, что этого достаточно. Он говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны этим. И если говорить о такой мировой статистике, and if we're talking about the world statistics, я сейчас вам открою секрет. you know, I'll open a secret to you. Вы вообще все богачи. You are all rich. У вас не просто достаточно, You don't just have enough, у вас больше, чем you have достаточно. more than enough. By А, far. посмотреть, например, а, скажем, доход 40 тысяч в месяц, если, например, у вашей семьи. Well, for example, let us say, like, you know, speak in financial terms. For example, if your family has an income of 40,000 rubles, which is about a thousand euros. Это где-то 15% самого богатого населения мира только имеют такой доход. You know, only 15% of the population of the world have that type of income. Как говорится, все познается в сравнении. See, everything is seen in comparison. Большая часть мира действительно находится в гораздо низших условиях с материальной точки зрения. The majority uh, of people in this world, you see, the bigger part of the population, they are in much worse circumstances than we are. Есть много людей, которые находятся в ситуации, и у них реально недостаточно. There are very many people uh, who are in situations where they don't have enough. Люди, которые реально страдают. People who are really suffering. И для того, чтобы нам освободиться от этого материализма, And in order for us to get rid of that materialism, нам неплохо задуматься об этих людях. It would be good for us to think about those people. И они не обязательно находятся где-то в джунглях Африки. And not necessarily they live, you know, in the jungles of Africa. Они находятся и здесь, в Санкт-Петербурге. They are here in St. Petersburg. Это люди, у которых недостаточно. These are people who don't have enough. Или люди, которые проходят через страдания. Or people who go through, through sufferings. Интересно, что Иисус говорит о людях, которые страдают. It's interesting what Jesus says about people who Здесь are же в Евангелии от Матфея чуть раньше, пятая глава. In The э, Gospel of Matthew, chapter 5. А, стихи с 10 по 12. Verses 10 through 12. Блаженны изгнанные за неправду. Ой, простите. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. То есть Иисус говорит, вот люди воистину счастливые. So, what does Jesus say, but mean by that? He says that these are people who are truly happy мы стремимся с вами к духовному росту, хотим достигнуть совершенства, мы хотим, может быть, быть такими суперхристианами. You know, sometimes we want to um, uh, reach, you know, a level of spiritualness, you know, to be like super Christians. А вот эти супергерои, суперхристиане. These are actually the people who are super Christians, who are superheroes. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить, э, э, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. И если говорить о том, что в мире есть страдания, about, uh, world, и говорить о том, что с другой стороны страдания – это ожидаемая часть христианской жизни, and then if we think that suffering is something that is expected to be in the life of a Christian. Куда же тогда попадаем мы с вами? Then where do we, you know, go you and I? I mean, which category do we fit? Я вам честно признаюсь, я сейчас не страдаю. I will tell you frankly, you know, I'll be frank with you. I honest, I have no sufferings right now. Более того, за 20 с лишних лет, что я иду за Христом, я не страдал ни разу. Uh, more than that, for more than 20 years that I've been following Christ, I never suffered. Реально не страдал. Really, I never suffered. Я недавно прочитал книжку на эту тему. Recently I read a book on that topic. И автор предлагает очень интересное понимание вопроса о страданиях. And the author actually suggested a very, in, like, offered a very interesting um, understanding of that theme of suffering. Он говорит, что в жизни христианина может быть только два состояния. He said that in the life of a Christian there can be only two conditions, like two states. Вы или страдаете, you either suffer, или вы служите тем, которые страдают. Or you serve to those who suffer. Причем не просто служите, а служите жертвенно. But not just serve, but serve um, sacrificially. Обратите внимание на первое послание Иоанна. So, uh, let us look at the first, go- uh, first letter of John. Вот что Иоанн говорит о Божьей любви. That is what he says about God's love. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Давайте переходить от слов к делу. Давайте любить не просто какими-то чувствами, Let us love not with just feelings, а любить делом. but love with actions. Итак, для того, чтобы нам отходить от этих уз любостяжания, So for us, in order to get rid of those chains of all kinds of greed, я чуть-чуть повторю то, что мы сказали пока. Нам нужно знать ложь сатаны, который мы... постоянно хочет, чтобы мы отвели взгляд от того, что мы уже имеем, и сосредоточились на то, чего, чего у нас пока нет. So I will repeat. What we need to know, we need to know the lie of the devil that he always tells us, well, you don't need to look at what you have, but look at what you might have. Нам нужно тоже осознать, что мы пришли в этот мир ни с чем и ни с чем мы не выйдем. Нам нужно верить Богу или we довериться Богу в том, что to... Он нам даст достаточно на каждый день и уже дает. Подавляющему большинству из нас тоже нужно призвать, признаться самому себе, что у меня сейчас – не просто достаточно, а больше, чем достаточно. And maybe, maybe all of us, I don't know, but we have to confess to ourselves, to acknowledge that I have enough now. Maybe I have more than enough. И нам тоже нужно понять, для чего вот это больше, чем достаточно нам дано. Оно to... дано нам для того, чтобы мы это отдали тем, у кого недостаточно. And we need to understand uh, why we were given that more than enough. Not just for ourselves, but to give it away to those who don't have enough. И как будто вот я то, что сейчас сказал, это еще недостаточная мотивация. Я вам хочу сказать еще, у меня есть небольшой список из 10 преимуществ остановиться на том, что у меня есть. You know, uh, probably this is not enough motivation for you, uh, but I have here a list of 10 things uh, that will prove that having enough is much better. Это просто почему мы на самом деле должны хотеть остановиться э, и сказать, у меня достаточно. Why do we actually need to stop and say, I have enough, I'm fine with that? Так, просто быстро прочитаю этот списочек, который я приготовил. Итак, если вы скажете, что у вас на сейчас достаточно, у вас точно будет больше времени. So if you say now that I have enough and even more than enough, you will have more free time. Потому что вы освободите время, которое вы стремитесь получить то, чего у вас пока нет. Because you will free up that time that you are using up now, you know, to get what you still don't have. У вас в жизни точно будет меньше стресса. You will definitely have less stress in Просто life. скажите, у меня на сегодня достаточно. Just и say, стресс куда-то испарится. Just say, I have more than enough today, and the stress will flee away. У вас улучшатся отношения с близкими людьми. You will have better relationships with your relatives and with, with your close ones. Это with your точно. Это family. просто истекает из первых двух. Больше времени, меньше стресса, будет больше отношения, э, развиваться отношения с близкими вам людьми. You see, it just flows from the first two. You will have more time, you will have less stress, and you will have better relationships with your family. Вы ощутите удовлетворенность. You will also feel contentment. Вместо того, чтобы гнаться за тем, что есть у соседей, вы просто будете удовлетворены своей жизнью. Instead of rushing, you know, ahead and trying to get what your neighbors have, you will be just content and happy with what you already have. Еще вы сможете избавиться от долгов you will или be от кредитов. Able to get rid of debts and loans. Потому что если вы не будете тратить деньги на всю эту ерунду, за которую вы гонитесь, они у вас высвободятся, и вы просто заплатите за долги. Because if you don't really spend your money on that silly stuff that you are trying to Опять get, же, понизите ваш стресс. You'll just won't be, you won't need money, you know, to pay off loans и, соответственно, and ваше здоровье and тоже улучшится. And your health will be much better. No stress, good health. Дальше. Вы сможете, вы получите способность а, оказывать помощь нуждаемся, нуждающимся. Then you will get an ability to help those in need. Сейчас, может быть, вам кажется, что вы бы хотели, но у вас нет средств. У вас будут средства на это. Maybe now, maybe now you think that ah, no, I don't really have enough. I don't have, you know, anything to give to other people, but you will. You И вы will просто ощутите радость от того, что вы помогаете другим. And you will feel joy and happiness just because you're helping others. Еще вы сможете наслаждаться простотой жизни. And you will also be able to enjoy the simplicity of life. Это классно. This is, this is great. Ко мне э, недавно пришла соседка по даче и говорит, Миша, ты представляешь, как будет круто? Мы сейчас обсуждаем со всем садоводством возможность устроить водопровод. You see, um, recently a neighbor in our dacha, in, in our little, uh, you know, like village, uh, a neighbor came up to me and said, Misha, you know, it's going to be so great and so amazing. Now we're discussing with the whole village the possibility of having running water, like water pipes. И нужно всего лишь собрать по 50 тысяч рублей. And we just, you know, a simply little little thing that we need is 50,000 rubles from everyone, from every house. А, мне даже если приплатили бы, я не хочу водопровод на даче. You see, even if they paid me Мне million, нравится простота I жизни, когда можно ведром черпнуть воду из колодца. I wouldn't really want to have that running water with those pipes and everything. You know, I feel I feel happy uh, with that simplicity of life, just you know, taking a bucket and going to the well. Таким же способом мне приходят люди и говорят, Миша, ты, наверное, мог бы позволить себе iPhone. Что у тебя за ерунда? And я говорю, звонит отлично. Я наслаждаюсь простотой жизни. Миша, you could, uh, you could buy an iPhone. Why do you need that little thing that doesn't really do anything, that's not fancy? And I said, well, it rings, and that's enough. И последнее, вы станете приближаться к Богу, And если скажете, что у вас достаточно. last but not the least is that you will come closer to God if you say, I have enough, I have more than enough. Кроме шуток, вы задумывались, почему существуют монахи? Well, all, you know, joking apart, uh, do you know why monks and nuns actually exist? Они открыли для себя что-то. They've discovered something for themselves. Если уйти от материализма, если уйти от материализма, uh, If you go away from materialism, то на пути поиска Бога открывается гораздо больше. Then you will have more things open up to you on this way of discovering God. я не предлагаю нам с вами становиться монахами. Well, I don't really suggest we all become monks and nuns. Но этот же самый принцип в разумных пределах. But if you think about it reasonably and apply that principle in Reasonable, I mean, within reasonable boundaries, it will help us. И мы с вами сможем расти духовно лучше и быстрее, если только мы освободимся вот от этой привязанности к материализму и скажем, нужно сказать сегодня, у меня достаточно. And we'll be able uh, like to be free from that materialism. We'll be able to live freely and happily if only we could say today, I have enough. I have more than enough. Теперь вернемся к первому посланию Тимофея, 6 глава. But let's come back to 1 Timothy chapter 6. Дальше Тимофей говорит о огромной опасности. Мы сейчас говорили о преимуществах, если мы скажем достаточно. А есть еще огромная опасность, если мы не скажем у меня достаточно. Well, we were talking about um, uh, advantages. We were talking about the advantages of saying I have enough and more than enough. But also, you know, Timothy here is talking about disadvantages and actually dangers of not saying that. Uh, в целях экономии времени я пропущу большую часть того, что хотел сказать по опасностям, well, но I'll... все-таки прочитаю, что сказал Павел. I just, uh, uh, I'm, I'm not going to mention everything I wanted to mention about those dangers, but I will definitely say, want to read out what Timothy said about that. Девятый стих. А у желающих обогащаться, а желающие обогащаться впадают в искушение – и в сеть, и многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Вспомните про Гришу. Just remember, Grisha, I'm here. И корень все, ибо корень всех зол есть стребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Вы хотите подвергнуть себя многим скорбям? Do you want, it, do you want to pierce yourselves with many griefs? А это реальная опасность. This is real, you know, this is real danger. Задумайтесь о том, чтобы отказаться от сребролюбия. Just think about it and please decide to say no to the love of money. Если вы задумались сейчас об этом всем и and, решили для себя, and, да, Михаил, ты прав. If you've thought about it now and you have decided, yes, Mikhail, you're right. Я не хочу стремиться к тому, чего у меня пока нет. Я хочу сказать Богу спасибо за то, что ты мне дал. Мне достаточно. I don't, and you want to say, I don't want to aspire for what I don't have and might not maybe have in my life, but I want to be happy and content with what I already have and just to view it as enough. Все, закончили тогда и пошли. Well, yeah, then we're done and we can go. Нет. Well, actually not. Придется потерпеть not really. с голодом и котлета чуть-чуть подождет, потому что я вам сейчас дам практические задания. Well, probably your cutlets and meat and whatever you are dreaming of as your lunch, it will have to wait for a little bit longer. Sorry. Пропустим чуть-чуть здесь в шестой главе и начинаю дальше с 17 стиха. So let's read uh, from verse 17. Богатых в настоящем веке увещевай. А, вы тут думаете, а так, это я пропускаю. Не-не, а, это, а, это мы с вами, мы уже договорились, no. да, ну, что мы все здесь богачи. No, ну, see, Значит, внимательно слушаем. Может быть, первый раз вы читаете этот отрывок, и сейчас вы думаете, это относится ко мне. Maybe, да, это относится к вам. Итак, You read that verse for the first time in your life, and you might think, ah, it's not about me, but it is about you. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе, и не уповали на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Итак, несколько практических таких шагов – которые вытекают из этого отрывка. So, uh, Во-первых, здесь говорится об общительности. И эта общительность не в том плане, что пообщаться, поговорить с кем-то. uh, you know, to Общительность в том смысле, чтобы делиться тем, что ты имеешь. But it is sharing sharing not just words or feelings, but to share what's your own, what you have. Давайте задумаемся, задумаемся, как мы можем делиться. Let's think about how we could share. И самый простой шаг, который задание номер один. And the simplest way. Отдайте все лишнее. Is just to get rid of everything that you have extra. Конечно, нужно тогда определить, что такое лишнее, а что не лишнее. Then it will be a problem in deciding what is extra, like what is not needed and what is needed. Дам вам один пример. Uh, one example. Если вы открываете свой шкаф If you open up your wardrobe, и сортируете все по э, принципу, если я одевал это в течение последних 12 месяцев, то это остается, а если нет, то это все лишнее. So, and if you sort through your stuff uh, from the point of view, okay, if I have put it on at least once in the past 12 month, months, then it's staying. If I haven't, then it's going. Вы удивитесь, что у вас довольно-таки много окажется того, что можно отдать. And you will be surprised at seeing how many things you can actually give away. Возможно, даже среди этого окажутся вещи, которые почти новые. Maybe you will even find some clothes that are practically new. Отдайте их все равно. But just give them away. Раз они почти новые, это не важно. Главное, что они лишние. Even if they are practically new, just give them away. И вы можете благословить just, других людей таким образом. And you can bless other Отдайте people with все that. лишнее. Just give away everything не только extra. из одежды. And not just, you know, when you talk about your clothes. И еще к этой же теме относится такая реплика. Хватит улучшать. And then uh, another good thing, just stop improving. Что такое «хватит улучшать»? Мы же должны стремиться к лучшему. Ну, вы приходите домой, а у вас старый такой толстый телевизор с трубкой. Пора уже новый купить. For example, you know, you come home and you see, okay, my TV set is so old, it's just so huge. I, I need to get a new one. Вот если сломается, тогда и покупайте. Well, if it breaks and when it breaks, then buy a new one. А пока что это будет тоже относиться к категории лишняя. But, you know, as for now, buying a new one while the old one is still working. Скажите, что be... у меня достаточно. You know, extra and unwanted and unnecessary. Just say I have more than enough. Итак, первый шаг – отдай все лишнее. So the first step – get rid of everything extra. Второй шаг. The second step – Помоги тому, кто ху, кому хуже. Help those who are in a worse situation than you are. В притче о добром самарянине. Uh, do you remember that um, uh, parable about the good Samaritan? Был ли он самый способный из трех, uh, что помочь с материальной точки зрения? Well, the good Samaritan, from the financial point of view, was he the best one out of all three of them who could help? Скорее всего, нет. Practically no, or probably not. И также и нам. And the same for us неважно, в каком вы материальном состоянии, в достатке или недостатке. It really how well off you are. Подумайте о хотя бы одно, одном человеке, или, может быть, сделайте список, скажем, до пяти человек хотя бы. Just think которые находятся в худшем состоянии, чем вы. Who are in a worse situation now than you are. И помогите им. And help them. Третье. And the third step. Установите для себя правила десятины. Set a tithe rule for yourselves. Итак, мы сейчас говорим о том, как избавиться от уз, от цепей, которые сковывают нас. И одна из этих цепей – это материализм. So we're talking about the chains that are not uh, that are, chains that are binding us, that are enslaving us. And so one of the ways to get um, and one of those chains is materialism and want of money. Я сейчас не говорю о нуждах церкви. You know, uh, I'm not talking about the needs of the church right now. Я говорю о том, что мы с вами серьезно приняли решение, I'm что talking, мы хотим сказать, у меня достаточно. I'm talking about ourselves, you know, in our hearts, saying and make, you know, coming to that decision, I have enough. И я не хочу попасть в узы материализма. And I don't want to be in chains of materialism. Это реальная опасность. Because this is a real danger. Тогда отдавайте десятину. Then, if you want to get rid of those chains, tithe. И, может быть, вы думаете, ну, что такое десятина? Мы yeah. живем во времена Нового Завета. Say, oh, well, uh, tithe? Actually, we are living in the New Testament times. We don't really need that. Я бы так сказал. But I would say this. Если говорить о том, что мы во времена Нового Завета, if we are talking that we live in the time in the New Testament и times, мы реально не под законом, and we are like really not under law, это освобождает нас. It frees us up. И мы уже должны вести себя не как дети, но как взрослые. like children, like Если для израильского народа, который еще вел себя как ребенок, которому нужен был детоводитель ко Христу, закон, им было предписано точно, сколько нужно дать. Э, for example, uh, the Jewish nation, they were like children, and so they needed something to keep them within boundaries, and they needed someone, and in their case it was the law, to tell them what to do and how much to tithe and to give away. То сейчас мы с вами стали взрослые и сами все понимаем, так? Now we're all adults, isn't it? I mean, aren't we? So uh, we understand everything ourselves. already. Представьте, какой нонсенс получается, если мы вдруг решили, а, теперь поэтому мы даем 2%. Well, it would be an absolute nonsense, you know, for you now to say, oh, well, if we're free, I won't just give 10%, I'll give 2, will be enough. Дорогие братья и сестры, 10% это минимум. Well, dear brothers and sisters, 10% is not maximum, it's the minimum. Иисус говорит э, в, в Евангелии от Луки, обращаясь к фарисеям, The Gospel of uh, Luke, what does Jesus say? He talks to the или про Pharisees. фарисеев. 11.42. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять». Он говорит им, что вы должны по сердцу идти за Богом. He just, he was telling them, Jesus was telling them that they need uh, with all their hearts to follow God. Но он не говорит им, а про десятину, кстати, можно забыть. And he was not telling them, yes, you need to follow God, and actually you can forget about the tithe, it's not that important. А это Новый Завет. But you see, this is the New Testament. И на самом деле а, есть такие м, течения среди христиан, And there are some, um, you know, uh, things that are really po- some trends among которые Christians, говорят, and they say, отдавайте десятину, потому что тогда Бог благословит вас еще больше, и у вас будет еще больше денег. Это самое лучшее вложение. Вы станете богатым. Because you see what they say, they say, oh, you need to tithe just because if you tithe, God will start blessing you more and you will get more money and more money. This is just an amazing investment. La, la, la. Это нонсенс. This is nonsense. Не для этого мы отдаем десятину. This is not what we're tithing. Есть очень много причин, мы прославляем Бога. There are very many reasons we're worshiping God with that. Мы признаемся, что мы зависим от Него. We acknowledge that we depend on God. Мы уходим от материализма. We go away from materialism. Не для того, чтобы получить еще больше материализма. Not just to get more materialism back. Единственное, что я, пожалуй, скажу из своего личного опыта, uh, что если я отдал 10%, If I So I give 10%. И я живу на те 90%, которые у меня остались, And I live on the rest 90 that I have left. то Бог не в материальном смысле, но может сделать для меня с этими 90%, 90% гораздо больше, чем я бы сам сделал для себя со 100%. You know, um, it's not really like a financial thing that we're talking about, but you see, with those 90% that I am left, God can spiritually do and bless me much more than I would do myself with 100%. Бог, то есть, реально умножает то, что у тебя осталось. Really, God multiplies what you have left. Но не в материальном смысле. But not materially. И связанное с этим еще один шаг. And another step. Значит, я уже сказал, установи правила десятины для себя, а еще установи правила жертвовать. So uh, uh, we talked about tithing, like when we have a rule of tithing, but also set a rule of offering for yourselves. И можно сказать, пожертвовать sacrificially. Ага, да? and, and just, uh, the rule of giving sacrificially. Предположим, пришел миссионер и выступил здесь в церкви. Вы приготовили уже э, на пожертвование, скажем, 2000 рублей, и тут вдруг, о, миссионер, хорошо, одну тысячу сюда, одну сюда. So, uh, for example, there is a missionary who comes to church and he talks about his ministry and everything. You have already prepared, you know, beforehand, say 2,000 rubles, you know, to give to church, like to give sacrificially. And then you say, ah, a missionary. I'm supposed to support him. Okay, I'll just give 1,000 here and 1,000 here out of 12. Или вы шли в церковь и вы приготовились э, пустить в корзину 200 рублей, но по дороге вам встретилась очень несчастная старушка, которой нужны были деньги, и вы отдали 100 рублей ей. И придя в церковь, вы решили, ну, а оставшиеся 100 сюда. Uh, and or for example, uh, you have prepared 200 rubles to give to church, and on your way to church you saw um, a miserable-looking old lady, and you decided to give 100 to her, and then you come to church and you say, "Well, I have 100 left, so it will be just 100." Один из самых таких замечательных примеров о жертвовании мы находим в Библии. Второе послание к Коринфянам, глав, главы 8 и 9. Best examples, you know, of giving sacrificially in uh, Corinthians. Прочитаю только самое начало. I'll just read the beginning. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью – и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель. Давайте сверх сил будем жертвенными. Let us be giving, um, more than we can. Если возникают какие-то иные нужды, If there are some other needs, помимо нужд церкви, помимо десятины, you know, apart from the needs of the church, apart from the tithe, оторвите это от себя, как бы больно вам ни было, но не оторвите это от церкви. Tore it away from yourselves. And it doesn't matter how painful it is, but don't, no, uh, tear it away. Sorry, it was the wrong word, uh, the wrong form. Uh, but tear it away, but don't tear it away from the church. Это не будет плохо для вас, если вам просто придется избежать похода в Стокман и не есть Биг Мак. Well, you know, it won't really be bad for you if you just give away some money uh, and it will но это я образно говорю. It, it на самом деле, нам всем, я себя включаю в это, нужно учиться жертвовать. Um, и подумайте, пожалуйста, когда был последний раз, что вы взяли что-то нужное вам не не нужно лишнее, а нужное вам. И отдали. But think, try and think about that moment when it was like last time in your life that you can remember that you have taken something that you need, not something that you don't need, but something that you need and have given it away. Если вы вспомнили, это здорово. So if you can remember such an instance, this is great. И последнее. And the last thing. Избегайте долгов. Uh, try to avoid debts. Это не всегда возможно. Well, it is not always possible. Но это очень важный практический шаг. But it is a very, very important practical step. Бог хочет, чтобы мы жили в свободе. God wants us to live in freedom. А притчи точно нам говорят следующее. And the parables tell us the same. Богатый well, господствует proverbs. над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Well, it's about... Uh, это притчи, 22 глава, 7 стих. So it's Proverbs 22, 7. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Очень часто именно обман сатаны завлекает нас вот в эти долги. You know, very often the devil's lie sort of um, Вы помните, с чего мы начали? Us and, Он know, говорит, tells us to go into there and we fall prey. Он говорит, Отвлеки свой взгляд от того, что ты уме- имеешь, и сосредоточься на том, чего пока у тебя нет. Do you remember what the devil usually tells us? He says, don't really pay attention to what you already have. Pay attention to what you might have. И это заводит нас вот в эти долги и порабощает нас. And it leads us into debts, into loans, and into bad things and enslaves us. Ну ладно, все-таки настало время для Биг Маков, поэтому придется завершить. Well, finally, I think this is the time for Big Macs or whatever you, you were gonna have for your lunches, and I'm winding up. Я с удовольствием еще на эту тему пообщаюсь с любым человеком здесь присутствующим. And if anybody has questions, please come up to me, feel free, and I will gladly talk to you on this topic. Я не все смог рассказать, что хотел. I didn't really have enough opportunities and time, you know, to share everything I prepared. Но хочу сейчас помолиться. But I really want to pray now.